tim Cimat punya cerita dengan judul Nini Nini Kumuk Telon kiriman Sri Adi Harjono. dadiadat toto corokang kang trahtumrah diso mengger diso ing pereng gunung pinggir alas ngana aki sedekah bumi Sawijining jining upo coro nyedekai bumi minongko kawet daring rasa syukur marang kang merubahing kesang dini sak jeruning setahun kang muslina konan warga diso kuno podo kalubiran rejeki soko wulu pawetuning bumi Sedekah bumi kasebut uga dadi sarana ngraketake tali pasrawungan antarane para warga desa lan wong manca. Kaya kang kacetha jroning acara kenduren, kabeh warga desa padha nglumpuk ana punden karo ambengan lan duit wisik sowang-sowang. Lebar diwujudke mudin ambengan nuli dipurak rame-rame kelayan sukorno. utawa ambengane malah diberkat wong-wong manca kang sumedya ngalap berkah. Sejene kuwi sedekah bumi uga sengake ubenging rodha panguripan. Kanti anane kendurenan lan mangsa enak, wis sak mestine lamun para bakul belanjan malih padha karejan. Istingoroh uga dadi tambah bepatene. Lan maneh sedekah bumi kasebut ing awani ya nganggo dirameake mawa pagelaran tayub sak bacute ing bengi candhai isih ana pagelaran wayang kulit sewengi atas kanthi kuwi para pelaku senine tartamtu padha melu kaluberan rejeki semono go kanggo para bakul kang biasane padha dodol ing enggon-enggon tontonan wondene sakjroning rembuk desa wis diputusake yen babakan pagelaran tayub diborongake marang pangendang latri lan kang kapiji ngringgit nyekel cempurit wayang ya iku Ki Guna Carita dalang kondang saka desa blengoh Kradenan kang tundone kabar kasebut cepet sumebar saengga ing dina kuwi desa Mengger bakal dikebaki bakul saka sengkanan ngejipake dagangane kelarisan awit penontone mesti tumplek-blek disungsung pandemen bayang soko kono kene. kene. kacarito wayah lingsir kulon darjan bekti sabar mariun lan kunting podo ketemu ing sendang kidul desa karanggayan siji sijine sendang kang dadi jujukane wong mulih saka pategalan utawa alasak perlu resik awak Lebaratus wong-wong kang podo-podo duwe kasenengan nonton wayang iku banjur kang senana badungi sak mengko bebarengan nonton wayang ing punden mengger. Mungguh dasare, wong-wong kasebut pancen wis kebacut gandrung marang ki guno carito. Ceritane pakem, onto wacono parogo-parogo wayang si jilan si jine pilah. Ora digebiah uyah sarto iso wewarah kang paedah banget kanggo sagung tumitah. Semunugo upomo manuk perkutut Ki guna carita melukung anggungi Suarani ulem parandini mantep tur sedep Sejene kuwi ki guna carita uga dalangkang sugih pangeram-meram Koyo yen nyolahake paroga sawunggaling Minungko reruncen budal bolo Wayang kang dihintro tangan loro Sikil loro lan sirai urip kabeh Perang karo macan digaman tumbak wajian Soale ora wiwang ambek wong pencak Kuda-kuda sebok joto sisik nyerampang nendang nganti jungkir walik neng awang-awang. Huh, pokoknya sing nonton dadi mendulo kambi nyuworo. Ah, saking erame. Oh, <laughs> dibukani bukani jogeting golek minangka abdi bedoyo gladen beksan. Oh, wong wadon-wadon malih melu migat migut pacek gululan sapi turuti. Kuwi durung sing jenenge gara-gara perang kembang utawa perang begal ngono kae. Oh, wong-wong nonton malah padha melu jingrak jingrak lunjak-lunjak mergo saking senenge. Lucu. Hmm. Ki guna carita nonton sepisan selawase bakal kelingan. Kabeneran bengi kuwi oleh nonton Darjan lan kanca-kancane entuk enggon sing tepak. Bisa langsung weruh wayange katik ora kaduan saka panggung. Mula kang soko saka kuyanggone nyemak sarta ngramesi crita lan kridane dalang kang jupuk lakon Krisna Duta wiwit jejeran nganti gara-gara rakatik padha bahwa lan mingsat-mingset paling kebul rokoke kang lumpruh saparan-paran jalaran wong-wong iku udute nglepus sing kondo bareng wanci perang kembang perangi irawan soko yosoroto padepo aning begawan joyo wilopo mungsuh wadyo bolo soko gua barong kawulane prabu kalau serenggi kang tinidian buto cakil yo banyak caloro dumadaan kunting alok yen marion ora katonirungi poro pandemen wayang soko karanggayam kasebut satemah malih usrek dewi ana kang goleki Mario ning warung-warung, mbok menawa wonge golek mangan utawa ngopi. Ana kang duwe panduga yen Mario botoh dadu. Nanging bareng wis diubres mrana mrene kanyata, Mario ora ditemokake. Pepuntaning darjan sak kancane ngira lamun Mario disiki mule. Oh, oh, oh. sepandiring dino esoke. e mariamah bujuni Mariun, jebul kontrang kantring nelesih, sing lanang menyang omai darjan lan konco kancani. Oh, darjan sa konco malih pulung aplung, uraku mecap. Dudutane genah, wis melengset panyonone. Mau bengi podongiro lamun Mariun disi imulih, katemune bujuni malah poyang payingan golei. Apa Mariun katet katet babon? Jur dikemen gue babon ya. Keprojol omongane kunting bareng kahanan rodok sawetoron jendel amem. Bus, marion ki wong lanang sing kenceng galeng lakune. Orane kone koko yurupa muting. Apa? Eh, kirane marion digondok gendruwo pun dan mengger. Oh, mosok berang kongkrang kok digondol gendruwo. Tak kawer-kawer to yo. Pambantai bekti karun jinggung sirai sabar. Wis-wis. dikaruhake dhisik wae yen nganti bengi mengko Mariyan ora bali becike ditakon-takonake marang wong tuwa wae keputusaning Darjan mantep Waktu terus lumaku sairing lan usreke wong karanggayam kang bingung bilulungan lasah nglesih-nglesih ake ilange Mariyun tetelo nganti jumlah kliwon bengi Mariyun ora ana bali Mula kaya dadi keputusane ndek awan mau Darjan tumuli ngajak Maryamah sowan Mbah Kastari sawijining wong tuwa ing kali cilik. Bojomu ditahan bangsa demit ning gumuk telon. Mengko tak bantu ben cepet luar. Katrangane Mbah Kastari marang Maryamah. gumuk telon tapel wates karanggayam pakis soho menggerniku ngembak panel sihe dari jan mangkono iya kaya lo sengono witeran dua las gede yoneng kono kuwi dan sing tunggu gumuk telon temenan tetelo ing minggu para kesok Marion ketebang ketebang soko kidul arai gumuk telon lakune nyaruk-nyaruk sempoyongan kaya lamake wong kasatan tenaga guayane acru memelas padha sanalika wong-wong karanggayam padha nungsung ngaruake menyang omahe Maryamah dadaan omahe Maryun dadi rame kaya yen lagi ono ewuh ngono kae Maryamah bungah-bungah susah bungah buru nadine wis mulih prandiri susai Marion isih katon lolak lolok ora gantalan wektu bareng Marion wis pulih otot bayune lerem pikir lan tumoto atine dewe banjur glandok glandok cerita cerita nalika nonton ki guna carita ing punden menggerdek wingirane bengi kae wancine perang kembang Marion kebelet nguyuh mula dheweke dikebat metu nguyuh tanpa omong-omong kanca-kancane pocap nalika lagi nguyuh mau tanpa sabu, tanpa sroba-sroba ujug-ujug mariun dioyak wong limo gede dhuwur rengut-rengut angker dheweke arep dipateni mergo nguyuh kang kandhane jari ing papan pasucen punden kono Wekasane ora ana pilihan liya kejaba mariun kudu mlayu golek slamet mlayune kedung sangan kedarang-darang embuh menyang endi parane dialah tekan gumuk telon mariun terus ditulung nini nini wong limo kang oyak oyak dewe disep teteken tembahan kendang kepun serandang tambuh tambuh tibane bareng wis mangkono mariun banjur diakon dadi rewang dadi rewang nini nini mau minongko kanggo nyaur utang budi jarene utang budi digowo mati Wardine ora bisa dilali-lali. sawijine wektu ana udan wurlesus lir pinusus dalan-dalan malih blethok jeblok nini-nini nguwuh-nguwuh njaluk tulung supaya digendong ya ing wektu kuwi Marion banjur njaluk supaya tekene nini-nini digawa dheweke wae saengga tangane loro nini-nini bisa kanggo gocekan pundake Marion bareng nini-nini wis mudhun saka gendongane Marion cekat-ceket nyabetake teken marang sing duwe dewi. Sakolono cahya mblerengi sak biaring tatit, barengi nini-nini ilang kaya katungkap bumi. Usono Marion nuli dikebat mlayu saka papan kono. Tekan gula alang-alang pinggir alas kidul desa, tekene nini-nini agi-agi dibuang. Wah, ta, kok mbok buang teken kuwi? Kowe dadi wong sekti lho, Yun. ben timbang sekti ning besoke bakal dadi bangsa demiting mangkono cerita sing tak aturke bersama tim cimat Awee.